ขอเชิญทุกท่าน ถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยการกล่าวนโมทัสสะพร้อมกันสามครั้งนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท rasa Namo Dasa, bhagavato arahato sama sambu Dasa, Namo Dasa. บะกะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมบุดัสสะขอถวายความเคารพพระเถระ สวัสดีเพื่อนสหธรรมิก เล็บขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ขอโอกาสพระธีระกล่าวพระธรรมทีศนา ต่อไป เรื่องมนุษย์กรรมเรื่องบุคคลที่อยากจะเห็น พระพุทธเจ้า ต่อไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อความบูชาอย่างยิ่งเดชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าဟุတโာบောาာယติติตันโตโยธรรมทายาสาธรรมทายาตันโตธรรมติโนวัตรนายาสသ နိဗ္ဗုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမိလောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယတုထခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည် ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောဓာယစာကြွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုထူထင်လင်းသိကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောကပင်ယင်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၍ ဓမ္မထာယစာကျွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ရင်ယင်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာဝပုခတ်သိငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာကျွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ရင်ကိလေသာပူငြိမ်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်း ဒီနောဝတန်တရာနဝံကရကြံကိုကုသံထုတ်ချောက်ကိုတော်တန်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်ရဏာယသာကိုတော်ထတ်တူကျွတ်ထိုက်သူတို့နေဘူးသာဝံမှာပဲကံတို့ကုသံထုတ်ချောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်း နေဘူးတော်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိကိုရောတိုင်းအေးငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကိုရောထတုဝေနေလူတို့ပုခတ်သိငိမ့်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းဓမ္မနေစဉ်လေးနဓမ္မစကုဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသေး၏လောကတရဏံလောကသုံးပါး၏ကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍာကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိမ့်တေယထုထာထုမြတ်စွာဘုရားကိုနမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပြော

พระอาจารย์เรวตามันหยุดเอาไว้ที่ตรงไหนคะรูปในจักุดวนเอ s I have to all of you for the other door both of the small particles. They are similar, but there is one different particles in each door. For that one, I should explain. ในตามที่ท่านได้ท่านเรวตาได้อธิบายรูปปรมัต ที่ปรากฏในจักขุทวารไปแล้วเมื่อวานซืนนี้สำหรับในทวารอื่น ๆ รูปปรมาส่วนใหญ่ก็เหมือนกัน แต่ว่ามีมีต่างกันมีต่างกันทวารละหนึ่งรูปปรมาซึ่งพระอาจารย์จะกำลังจะอธิบายค่ะ Before going to explain about it let us count How many types of materiality exists in idol? ก่อนที่พระอาจารย์จะอธิบายในทวารอื่นๆ ขอให้เรานับว่าในจักขุทวารมีรูปปรมัตทั้งหมดกี่รูปคะ60เอ่อต้องมีชีวิต63 including ชีวิตตานวากากลาปะ Okay. So now โยมทั้งหลายเข้าใจไหม63 So we w e r e go together So จักกุทัศกากลับสิบอย่างกายทัศกากลับก็สิบมีสิบบาวะ ทัศกากลับก็มีสิบอย่างจิตจะโอจะธรรมกากลับมีแปดอุดุอุดจะโอจะธรรมกากลับก็มีแปดหาราจะโอจะธรรมกากลับก็มีแปดแล้วก็อีกหนึ่งที่ไม่เห็นในในนี้ ก็เป็นจีวิตนวกะกลับ มีเก้าที่อาตมาอธิบายไปแล้วพระภิกษุทั้งหลายเข้าใจไหมครับ ไม่เข้าใจ ไม่ได้เอามา หนังสือเลยครับ ไม่เอามาอ๋อต้องเอามาเลยครับ So another door, eye door. In the eye door, there are also 63 types of ear, ear door. In the ear door, also there are 64, 63 types of materiality. และในโสตทวารก็มีรูปปรมัตหกสิบสามรูปเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าต่างกันหนึ่งรูป so in the eye in the ear door there is one pasada one type of materiality one type of small particles which are which is different from the idol it is sota sataka club so sota tasaka club ซึ่งรูปรูปกลับที่ในในโสตทวารที่ต่างจากจากขุทวารก็คือโสตดัสกะกลับ so for for how to descend other types of small particles. They are the same as I have explained before. ซึ่งในการที่จะกำหนดดูรูปปรมัตอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกันกับที่พระอาจารย์ได้สอนให้กำหนดดูรูปปรมัตในจักขุทวารไปแล้วค่ะ The difference is only for Sota Tasaka Club. ซึ่งการกำหนดดูที่แตกต่างจากในจักขุทวารก็คือการกำหนดดูโสตะดัสกะกลาบ So how to discern how to differentiate โสตะดัสกะกลาบ in the ear door ดังนั้นพระอาจารย์เรวตะกำลังจะสอนว่าทำอย่างไรที่จะกำหนดดูว่านี่เป็นโสตะดัโสตะรัศกะกลาบไม่ใช่กายดัศกะกลาบในโสตะทวารค่ะทำยังไงถึงจะแยกแยะได้ so if if the hardness heat cohesion, if they can impinge to the translucent kalapa, it is called kaya sadasaka kalapa. หากว่าตามที่พระอาจารย์เรวตาได้อธิบายไปแล้วเมื่อวานสื่นนี้ว่ากายประสาทะขอโทษค่ะ กายประสาทมีอันกระทบมหาพูดสามคือป ปัทวีธาตุดินธาตุไฟและธาตุลมได้เป็นลักษณะ ดังนั้นถ้าเผื่อว่าท่านได้กำหนดเลือกรูปกลาบเลือกรูปกลาบใสในโสตะ ในโสตทวารขึ้นมาหนึ่งแล้ว และได้เลือกและได้เลือกอย่างเช่นความแข็งของกลาบอื่นที่อยู่ติดกันกับกลาบนั้น แล้วมีการกระทบกันเกิดขึ้น นั่นแสดงว่านั่นเป็นกายทัศกะกลาบ ของโสตทวารหรือว่าถ้าไม่ไม่ได้เลือกความแข็งแต่ว่าเลือกอย่างเช่นธาตุไฟก็คือความร้อนหรือความเย็นที่อยู่ติดกันกับรูปกลาบใสนั้น แล้วมีการกระทบกันเกิดขึ้น ก็แสดงว่านั่นเป็นกายะทัศกะกลาบของโสตทวารหรือว่าเราจะเลือกธาตุลักษณะของธาตุลม เช่นความค้ำจุนหรือความปลัก ในรูปกลับที่อยู่ติดกันกับรูปกลับสนั้นที่เลือกขึ้นมาแล้วมีการกระทบกันเกิดขึ้น นั่นแสดงว่ารูปกลับสที่เราเลือกขึ้นนั้นเป็นกายทัศกะกลาบในโสตทวารค่ะ so when we are going to descend ear sensitivity in the ear door we need to discern four elements inside the ear ในการที่ท่านจะกำหนดดูโสตประสาท เราจำเป็นที่จะต้องเริ่มโดยการกำหนดดูลักษณะของท่าสี่ในในหูค่ะ And then you will see small particles. จนกระทั่งท่านสามารถที่จะเห็นรูปกระลาบ Now please imagine or please you see very tiny spot on the television screen ตอนนี้ขอให้ท่านจินตนาการถึงหากว่าท่านได้เห็นจุดเล็กๆในโทรทัศน์ โทรทัศน์รุ่นเก่าอะค่ะที่ท่านเปิดอยู่กำลังเปิดแล้วมีจุดเล็กๆเกิดขึ้นในในหน้าจอนะคะ and then make them much much smaller then แล้วก็ให้ท่านจินตนาการว่า ทำให้จุดเล็กๆเหล่านี้เล็กเล็กมากกว่านั้นเล็กมากกว่านั้น จินตนาได้แล้วหรือจินตนาการได้แล้วหรือยังคะ so now you see small particles in your ear door ถ้าเผื่อว่าท่านจินตนาการได้แล้ว ว่าจุดนั้นเล็กมากกว่า จุดที่เห็นในโทรทัศน์เก่ามาก ๆเลย นั่นก็แสดงว่าสมมุติว่าท่านกำลังเห็นรูปกลาบในโสตทวารแล้วนะคะ จุดจุดมันเล็กมากเหมือนกับว่าที่ที่พระอาจารย์เรวตาได้อธิบายไปเมื่อวันซืนว่าในในหัวปากกาลูกเลื่อนนะคะ ที่เราเห็นเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วรูปกระลาบเล็กมากกว่าหัวประการลูกลื่นนะคะในหัวประการลูกลื่นประกอบด้วยรูปกระลาบเล็กๆมากมายอะคะ่ะส่วน now we are talking about vipassana yanika so we need to develop four elements meditation before we start ในขณะนี้ ท่านกำลังอธิบายถึงผู้ที่เป็นวิปัสนาญาณิกซึ่งจะเริ่มปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติจากเริ่มปฏิบัติจากจตุธาตุค่ะ Those who have already broken down body into very tiny small particles through four elements meditation Whenever they start their meditation, after discerning four elements just for a while, they already see the small particles. Even when they start, they already see. เนื่องจากว่าในในขั้นเริ่มแรกตั้งแต่ตอนที่ท่านเริ่มปฏิบัติจตุธาตุจนท่านสามารถที่จะเริ่มเริ่ม เริ่มกำหนดดูลักษณะของธาตุสี่จนกระทั่งสามารถที่จะมองแตกออกเป็นมองเห็นก้อนแสงต่อแตกออกเป็นอนูละเอียดที่เรียกว่ารูปกลาบแล้ว และต่อไปเมื่อท่านเมื่อท่านจะเจริญ เพื่อที่จะดูรูปปรมัตใดๆท่านก็จำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการกำหนดดูลักษณะของธาตุสี่ก่อนทุกครั้งค่ะ แต่ว่าในครั้งต่อๆมานี่เพียงทั้งเพียงท่านกำหนดดูท่าสีเพียงไม่นาน ก็จะแตกออกเป็นรูปกระลาบให้ท่านเห็นได้เลยค่ะ so at that time need to take one translucent kalapa in your eye door in the ear door แล้วในเวลานั้น ก็ขอให้ท่านเเลือกรูปกลาบสายในโสตะทวารขึ้นมาหนึ่งรูปกลาบค่ะ Do you notice when we are breathing when you are breathing there is sound always ท่านได้เคยสังเกตไหมคะว่า เวลาที่ท่านหายใจจะมีเสียงด้วยค่ะ So after taking one translucent kalapa in the eardor, you need to pay attention the sound, breathing sound. When the sound impinges to the translucent kalapa that you have taken, at that time you can understand that it is ear translucent kalapa. เมื่อท่านได้เลือกรูปกลาบสายในโสตทวารขึ้นมาหนึ่งรูปกลาบสายแล้ว ก็ขอให้ท่านใส่ใจไปที่เสียงของลมหายใจ ถ้าเผื่อว่าเสียงนั้นกระทบกับรูปกระลาบสายที่ท่านเลือกขึ้นมานั้น ก็แสดงว่ารูปกระลาบสายที่ท่านเลือกขึ้นมานั้นในในโสตทวานั้นเป็นโสตดัสกะกลาปะค่ะขอโทษค่ะโสตดัสกะกลาบ So this is the small particles that is different from the eye, ear, and eye d o l นี่ก็คือการการกำหนดดูรูปกลาบของโสตทวารซึ่งมีเพียงกลาบเดียวที่แตกต่างจากในจักขุทวารค่ะ For the other types of small particles you need to d e s c e n d in the same way as I have told all of you two days ago สำหรับรูปกลาบอีกที่เหลืออีก ห้าสิบสามชนิด เพราะว่าโสตโสตดัสกะกลาปะขอโทษค่ะโสตดัสกะกลาบมีรูปปรมาสิบดังนั้นหกสสิบามลบสิบเหลือที่เหลืออีกห้าสสิบามชนิด ท่านก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูในทานองเดียวกับที่ท่านได้กำหนดดูรูปทั้งห้าสสิบามรูปที่เหลือในจักขุทวานค่ะ so altogether there will be 63 types of rupa, 63 types of materiality in the eardo. รวมทั้งหมดโสตะในโสตทวารจะมีรูปปรมัตรวม63รูปค่ะ uh, So another door it is nose door. There is also one kalaba that I need to explain. It is Gana Tasaka Club. No sensitivity. และในทวารต่อไปก็คือคานนทวารหรือว่าทวารจมูกนะคะ แล้วในทวารจมูกก็เช่นกันมีรูปทั้งหมด63รูป แต่ว่าท่านจะอธิบายเพียงรูปกระลับ รูปกลาบใสหนึ่งอย่างซึ่งแตกต่างไปจากในจักขุทวารและโสตทวารซึ่งก็คือคานาทัศกะกลาบค่ะ so in the nose door when you see small particles you need to take one translucent k a l a b a after that pay attention the smell of the particles nearby when the smell impinges to the translucent k a l a b a that you have taken so At that time, you can understand that that translucent kalapa is no translucent kalapa. เมื่อท่านได้กำหนดดูลักษณะของธาตุสีในจมูกแล้ว จนกระทั่งแตกออกเป็นรูปกลาบเสร็จแล้วก็ขอให้ท่านเลือกรูปกลาบใสในจมูกขึ้นมาหนึ่งรูปกลาบนะคะแล้วก็ให้ท่านกำหนดดูกลิ่นของรูปรูปกลาบที่อยู่ใกล้เคียงกัน ถ้าเผื่อว่ากลิ่นนั้นกระทบกันกับรูปกระลาบสายที่ท่านได้เลือกขึ้นมา ก็แสดงว่ารูปกระลาบสายที่ท่านได้เลือกขึ้นมา ในในคานัทวานั้นเป็นคานัทสกะกระลาบค่ะ so altogether there will be 63 types of materiality in the nose door too รวมทั้งหมดในคานาทวานก็จะมีรูปปรมัตหกสิบสามทวานเช่น เดียวกับ จะมีอขอโทษค่ะจะมีรูปปรมาทหกสิบสามรูปในคานาทวานเช่นเดียวกันค่ะ ท่านก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดดูทั้งหกสิบสามรูปค่ะ So another door it is tongue door in the tongue door there is Jinghua Tasaka Club tongue translucent tongue sensitivity ในสำหรับในชิวหาทวารก็เช่นเดียวกันค่ะจะมีรูปกลาบสซที่แตกต่างจากทวารอื่นก็คือชิวหาทัศกากลาบค่ะ so in the tongue though when you see small particles you need to take one translucent g a l a p a after that you need to pay attention the taste of the saliva when the taste impinges to the translucent kalaba that you have taken, at that time you can understand that that translucent kalaba is tongue translucent kalaba. และเมื่อท่านได้กำหนดดูลักษณะของท่าสี่ที่ลิ้นแล้วจนกระทั่งเห็นแตกออกเป็นรูปกลาบ ก็ขอให้ท่านเลือกรูปกลาบสายที่ลิ้นมาหนึ่งรูปกลาบ แล้วก็ให้ท่านใส่ใจไปที่ลดลดของน้ำลาย นะคะถ้าเผื่อว่ารสของน้ำลายนั้นเกิดการกระทบกับชิวหาทัศกะเอ้ยขอโทษค่ะเกิดการกระทบกับรูปกระลาบสายนั้น ก็แสดงว่ารูปกระลาบสายนั้นเป็นชิวหาทัศกะกระลาบค่ะ Altogether there are 63 types of materiality too และในชิวหาทวารก็มีรูปปรมัตรวมกัน 63 รูป เช่นเดียวกันค่ะ ท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูให้ครบทั้ง 63 รูปค่ะ so in the body door there are only how many 53 53 Yes. ค่ะ so กายดัสกะกลับบาวดัสกะกลับจิตจะโอจะธรรมกะกลับ Uduja Oja Tamaga Club, Haraja Oja Tamaga Club. So altogether, there will be 53. และในกายทวารจะมีรูปปรมัตรวมทั้งหมดเพียง 53 ค่ะ เพราะว่ามีกายทัศกากลาบสิบบาวทัศกากลาบสิบแล้วก็จิตชะจิตชะรูปสิบอุตุชะรูปเอ้ย ขอโทษจิตชะรูปแปดค่ะ อุตุชะรูปแปด อาหารและชารูปแปดรวมทั้งและชีวิตานวากะกลาบเก้ารวมทั้งหมดเป็นห้าสิบสามค่ะ so for about the mind o r there is one particle it is hadaya watu dasaka c l a b และในมโนทวารก็จะมีรูปกลาบที่แตกต่างไปจากในปัญจทวาร หนึ่งรูปกลาบค่ะคือหัตยาวัตถุดัชกากลาบค่ะ It is not the translucent one it is opaque ซึ่งค่ะรูปกลาบนี้ไม่ใช่รูปกลาบชนิดใสค่ะเป็นรูปทึบค่ะ so to be able to discern which one is heart-based materiality, we need to discern through we need to discern by moving our finger ในการที่ท่านจะกำหนดดูว่านี่เป็นหัตถยาวัตถุดัชกากลาบหรือ หรือไม่ท่านจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูโดยการกระดิกนิ้วค่ะ so develop four elements concentration after that move your finger at that time you must look at your b a w a n g a in your b a w a n g a you will see the desire you will see the desire to move your finger อ๋อค่ะค่ะ เมื่อท่านขอให้ท่านกำหนดดู ให้ท่านเจริญสมาธิก่อนโดยโดยการกำหนดดูลักษณะของ ธาตุสี่เมื่อท่านสมาธิของท่านมีกำลังดีแล้ว ขอให้ท่านกระดิกนิ้วนิ้วชี้เพียงหนึ่งนิ้วนะคะ เมื่อท่านกำลังกระดิกนิ้วอยู่ขอให้ท่านใส่ใจไปที่ไปที่ผวัง และให้ท่านให้ท่านใส่ใจไปที่ความอยาก ที่จะกระดิกนิ้วที่ผวังค่ะ so ผวัง here means mind o r ผวังในที่นี้หมายถึงมโนทวารค่ะไม่ใช่ผวังคจิต so because of the desire desire or mentality arises in our mind o r that mind or bhavanga arises based on heart-based materiality. At that time, if you notice, you will see many opaque particles that are predominant at that time. Based on it, that desire and bhavanga arise. ซึ่งขอให้ท่านใส่ใจไปที่ ความอยากที่เกิดขึ้นในมโนทวารนะคะ แล้วขอให้ท่านใส่ใจไปไปที่ฐานซึ่งรูปซึ่งเป็นฐานซึ่งความอยากนี้เป็นเป็นนามธรรม จิตและเจตสิกที่ที่อยากกระดิกนิ้วเนี่ยเกิดอิงอาศัยจากรูปกระลับทึบ ขอให้ท่านได้ใส่ใจจนเห็นว่ามีมีรูปกระลับทึบ อยู่อยู่อยู่ข้างใต้ อยู่ข้างใต้ ซึ่งซึ่งเป็นเป็นฐานให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้น เมื่อเมื่อท่านใส่ใจจนเห็นจิตและเจตสิกโดยเฉพาะความอยากกระดิกนิ้วเนี่ย